თავიცხრა და უთხრა მათ ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ ზოგი აქ მყოფთა განიარიგემებს სიკვდილს სანამ არი ხილავს ხმთის სასუფეველს მომავალს ძალმოსილებით 6 დღის შემდეგ წაიყვანა იესომ პეტრე იაკობი და იოანე მარტო ისინი აიყვანა მაღალ მთაზე და მათ წინაშე იცვალა ფერი სამოსი მისი გახდა მოელვარე და ისეთ ისპეტაკი როგორც ვერც ერთი მრეცხავი ვერაფერს გაასპეტაკებს ამ ქვეყნად და მოევლინა მათელია და მოსე იესოსთან მოსაუბრენი და უთხრა პეტრე მიესოს რაბი რა გვიჯობს აქ ყოფნას მოდი გავაკეთოთ სამი პარავი ერთი შენ ერთი მოსეს და ერთიც ელიას რადგან არიწოდა რა ეთქვა ვინაიდან შეშინებულნი იყვნენ გამოჩნდა ხრუბელი და ჩდილით დაბურა ისინი და გაისმახ მაღრუბლით რომელმაც თქვა ეს არის ძე ჩემი საყვარელი უსმინეთ მას იმ წამსვე მიმოიხედეს, მაგრამ ვერავინ დაინახეს იესოს გარდა. ხოლო მთიდან ჩამოსვლისას იესო მუბრძანა მათ, არავისთვის გაენდოთ ეს ხილვა, ვიდრე ძეკაცისა არ აღდგებოდა მკვდრეთით. მათ დაიხსომეს ეს სიტყვა და ერთმანეთს ეკითხებოდნენ, რას ნიშნავს მკვდრეთით აღდგომა? დახკითხეს მას, რატომ ამბობენ მწიგნობარნი, პირველად ელია უნდა მოვიდესო? ხოლო მან პასუხად თქვა, მართალია, პირველად ელია უნდა მოვიდეს და აღადგინოს ყოველი კაცის წესკი როგორც დაიწერა მასზე დიდი ტანჯვა და შეურაც ყოფა ელის მაგრამ გეუბნებით ელია უკვე მოვიდა და როგორც უნდოდათ ისე მოექცნენ როგორც დაიწერა მისთვის როცა მოწაფეებთან დაბრუნდა იხილა მათი რკლივ შეკრებილი დიდძალი ხალხი და მათთან მოკამათემ წიგნობრები მაშინვე შენიშნა მთელმა ხალხმა განცვიფრებულნი გამოიქცნენ და მიესალმნენ კითხა მციგნობრებს: "რას ედავებით ამათ?" ერთმა კაცმა ხალხიდან მიუგო მას: "მოწვარო, ჩემი ძე მოგვარე, შეფხრობილი სიმუნჯის სულით. სადაც მოიხელთებს, ძირს დასცემს. დუში გადმოსდის, კბილებს აღჭიალებს და შეშდება. თხოვე შენს მოწაფეებს, განდევნეთ მეთქი, მაგრამ ვერ შესძლეს." ხოლო ესომ პასუხა თქვა: "ო, ურწმუნო მოდგმავ, როდემდის ვიქნები თქვენთან?" როდემდის მოგითმენთ თქვენ აქ მომყარეთ. მიხყვარეს იგი, დაიხილა თუ არა ესო, სულმა შეარყია ბავშვი, მიწაზე დაეცა და გორავდა დუშმორეული. კითხა მამამისს, რამდენი ხანია ასე? ხოლო მან მიუგო, სიყრმითგანვე. მრავალჯერ ჩაუგდია სულს ცეცხლსა თუ წყალში, რათა დაეხუპა იგი. მაშ, თუ რამ შეგიძლია, შეგვიწყალე და შეგვეწიე. ხოლო ესო მუთხრა მას, თუ შეგიძლია გწამდეს, ყველაფერი შესაძლოა მორწმუნისათვის. ბავშვის მამამ ისვე შეხაღა და ცრემლების ფრქვევით წამს უფალო შეეწია ჩემს ურძმუნოებას როდესაც დაინახა ესომ რომ ხალხი ეხვევა გარშემო შერის ხასული დაუთხრა ყრუ მუნჯოსულო გიბძანებ გამოხვიდე მაგისგან და აღარასოდეს შეხვიდე მასში სულმა შეხყვირა საშინლად შეარყია იგი და გამოვიდა ხოლო ბავშვი მკვდარს დაემსგავსა ასე რომ ბევრი ამბობდა კიდეც მოკვდაო მაგრამ იესო მხელი მოჰკიდა, წამოაყენა და ისიც აღდგა. როდესაც სახლში შევიდა, მისმა მოწაფეებმა განცალკევებით კითხეს, რატომ ჩვენ ვერ შევძელით მისი განდევნა? და უთხრა მათ, ამ მოდგმას ვერაფრით ვერ განდევნი, თუ არა ლოცვით და მარხვით. წამოვიდა იქიდან, გალილეა გადაიარა და არ უნდოდა ვინმეს გაეგო ეს. ვინაიდან ასწავლიდა თავის მოწაფეებს და ეუბნებოდა მათ, რომ ძე კაცისა მიეცემა კაცთა ხელში, მოკლავენ მას და, სიკვდილის შემდეგ მესამე დღეს აღდგება მკვდრეთით. მაგრამ მათ ვერ გაიგეს ეს სიტყვები, კითხვა კი ვერ შეხბედეს. მივიდა კაპერნაუმში. დასახლში ყოფნისას კითხა მათ, რაზე მსჯელობდით გზაში? ისინი კი დუნდნენ, ვინაიდან გზაში იმაზე ბჭობდნენ, ვინ უფრო დიდიაო. მაშინ დაჯდა, მოუხმო თორმეტს და უთხრა მათ, ვისაც სურს პირველი იყოს, ყველაზე უკანასკნელი იქნება და ყველას მსახური. მოიყვანა პატარა ბავშვი, მათ შორის ჩააყენა, ხელი მოხვია და უთხრა მათ. ვინც შეიწყნარებს ერთ ამნაირ ბავშვს ჩემი სახელით, მე შემიწყნარებს, ხოლო ჩემი შემწყნარებელი მე კი არ შემიწყნარებს, არამედ ჩემს მომავლინებელს. მიუგო იოანემ და უთხრა მას, მოწვარო, ვიხილეთ კაცი, რომელიც შენი სახელით აძევებს ეშმაკთ და ჩვენ კი არ მოგდევს. და ავუკძალეთ იმიტომ, რომ ჩვენ არ მოგყვება. ხოლო ესომ თქვა. ნუ უკძალავთ, რადგან ვერავინ, ვინც ჩემი სახელით ახდენს სასწაულს, აგრე იოლად ვერ იტყვის ჩემს ძვირს. რადგან ვინც ჩვენს წინა აღმდეგარა, ჩვენს მხარესა. იმას, ვინც ჭიქაწყალს მოგაწვდით ჩემი სახელით, ვინაიდან ქრისტესი ხართ, ჭეშმარიტად გეუბნებით. არ დაეკარგება თავისი საზღაური. და ვინცაც თუნებს თუნდაც ერთ ამ მცირეთაგანს, რომელსაც მევწამ ვარ უჯობს წისქვილის დოლაბი დახკიდონ ყელზე და ზღვაში დანთქან. თუ შენი ხელი გაწთუნებს, მოიყვეთე იგი. გიჯობს სახიჩარი შეხვიდე სიცოცხლეში, ვიდრე ორივე ხელის მქონე ჩავარდე გეენაში, გაუნელებელ ცეცხლში. სადაც ულევია მათთვის მატლი და უშრედი, ცეცხლი. თუ შენი ფეხი გაწთუნებს, მოიყვეთე იგი. გიჯობს კოჭლი შეხვიდე სიცოცხლეში, ვიდრე ორივე ფეხის მქონე ჩავარდე გეენაში, გაუნელებელ ცეცხლში. სადაც ულევია მათთვის მატლი და უშრედი, ცეცხლი. ხოლო თუ შენი თვალი გაცთუნებს, ამოითხარე იგი. გიჯობს ცალ თვალა შეხვიდე ღმთის სასუფეველში, ვიდრე ორივე თვალის მქონე ჩავარდე ცეცხლის გეენაში. სადაც ულევია მათთვის მატლი და უშრედი, ცეცხლი. რადგან ყველაფერი ცეცხლით დამარილდება და ყოველი შესაწირავი მარილით დამარილდება. კარგი რამ არის მარილი, მაგრამ თუ მარილი უმარილო გახდა, რაღათი შეანელებთ მას. გქონდეთ მარილი თქვენში და მშვიდობით იყავით ერთმანეთს შორის.